Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարը մեր ժողովրդի դժվարին պատմության ամենալուսավոր էջերից է եւ բնականաբար այն իր արժանի արտացոլումն է գտել հայ գրականության մեջ ստեղծվում է գեղարվեստական տարեգրություն ազգային ավանդույթների ամուր հիմքերի վրա։ Բարձրարժեք գործեր են թողել հայ գրականության դասականներ Ռաֆին, Պեշեկթաշլյանը, Նալբանդյանը, Իսահակյանը, Գրականագիտությունը թեև ոչ ամբողջական ու բազմակողմանիորեն, սակայն պատշաճ ձևով անդրադարձել է նրանց ստեղծագործությունների մեկնությանն ու քննությանը։ Իսկ եթե այդ գործում նկատվում են ինչ-ինչ բացթողումներ, ապա դրանք բացատրելի են խորթային տիրապետության գաղափարախոսության համատեքստում քանի որ այդ շրջանում կային, այսպես ասած, ոչ ցանկալի թեմաներ, որոնց ձեռք մեկնելը վտանգներ էր պարունակում իր մեջ։ Չնայած դրան, այնուամենայնիվ եղել են գրականագետներ, ովքեր խիզախել են, ինչպես օրինակ Ջրբաշյանը, Թամրազյանը, Աղաբաբյանը, Սարինյանը, տալով իրենց ճշմարիտ գնահատականը։ Գեղարվեստական խոսքի զարգացումը որոշակիորեն աշխուժացավ անկախության տարիներին։ Մի կողմից ազատ մտածողության հնարավորությունը խաղաց իր վճռորոշ դերը, մյուս կողմից ընդհանուր գործերի վրա խիստ բարերար ազդեցություն թողեց մեր ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարի նոր Արցախյան փուլը։ Արցախը դարձավ աշխարհի ամենատակ կետը, Դա Արցախյան ֆենոմենի ինքնագիտակցման ժամանակն էր, որ ազդարարը եղավ հայոց ազգային ոգու արտնացման եւ խորհրդանիշը ազգային ազատագրական շարժման հոգեվոր վերելքի մակընթացության։ Արցախյան ազատամարտին նվիրված գիղարվեստական գործերով հանդես եկան Համո Սահյանը, Սիլվա Կապուտիկյանը, Վահագն Դավթյանը, Հրաչյա Հովանիսյանը եւ ուրիշներ։ Գրական գործը սկսեց աննախադեպ վերել կապրել Արցախում, ուր եւ ծնունդ առավ ազատամարտի Արցախյան բանաստեղծությունը։ Գեղարվեստական ուրույն ворակով ու մակարդակով ազատության ու անկախության պայքարի բովում թրծված։ Առաջին հայացքից իրար հետ կապ չունեցող այս հասկացությունները՝ պետություն, անկախություն, ազատություն, գրականություն, օրգանական մի ամբողջություն են կազմում եւ անշուշտ մեկնելի են մեկը մյուսի ընդհանուր համատեքստի մեջ։ Անդրադառնալով այս հարցերին ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանը հանգել է միանգամայն նոր ու ինքնատիպ եզրահանգման, որը մեր գրականագիտական մտքի պատմության մեջ կարևոր շեշտադրումներ է մտցնում։ Ահավասիկ, հայրենիքը նույն պետությունն է, եւ պատկերացնել պետություն հասկացությունն առանց առարկայացված մշակութային այս արժեքների անհնարին է այդ արժեքները ստեղծագործում է գրականությունը, եւ այստեղ է, որ գրականությունն ու պետությունը դառնում են համարժեք։ Կարելի է պատկերացնել Հունաստանն առանց իր դիցարանի, չէ որ հենց այս միֆերն են, որ կազմավորում են Հունաստանի պետական էթնիկական դիմանկարը, տեղայնացնում երկիրը, կամ փորձենք Հունաստանն ազատել Հոմերոսից, եւ նա կդիմազրկվի, կկորցնի իր անունը, այնքան նույն արժեք են Հունաստան, Հոմերոս խորհրդանիշները։ Հիրավի դիտարկումը ճիշտ է կատարված։ Առանց գրականության չկա պետություն։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղի օրինակով ցույց ենք տալիս այն մեծ եւ անորանալի դերը, որ կատարեց գրականությունը Արցախում ազգայինի հայության պահպանման գործում։ Այս համապատկերում վերլուծվում դիտարկվում են Գրիգոր Ներսիսյանի Աշոտ Գրաշու, Թաթուլ Հուրյանի, Բոգդան Ջանյանի, Հրաչա Բեգլարյանի, Գուրգեն Գաբրելյանի, Վարդան Հակոբյանի եւ ուրիշների ստեղծագործությունները, որոնք հայրենասիրական ոգին, հայոց ազգային դրամատրությունները բարձր են պահում հասարակության մեջ, մեծապես նպաստում մարդկանց հայեցի ազգային միասնության գաղափարներով դասերակելուն։ Գեղարվեստական որոնումները պսակվում են հաջողությամբ գրական գործը վերելք է ապրում եւ ամենաբնորոշ առանձնահատկությունը, որ որթեգրում է Արցախյան բանաստեղծությունը, դա գիղարվեստական ճշմարիտ խոսքին հատուկ դինամիզմն է ու պոլեմիկան, իսկ դրամատիկական այն շեշտերը, որոնցով կարելի է բնութագրել Արցախում ծնվող ցանկացած բանաստեղծություն, անկախ նրա գիղարվեստական մակարդակից, Դա բացատրվում է հինավուրց հայկական այս եզերքին բաժին հասած ճակատագրով ու դժվարին պայմաններով, մեկը մյուսին հաջորդող տխուր իրադարձություններով։ Արցախյան ազատամարտը ոչ միայն թեմատիկ առումով, այլև գեղարվեստական միջոցների հնարավորությունների գաղափարական շեշտադրումների տեսանկյունով զգալիորեն հարստացրեց Արցախում ստեղծվող պոեզիան, որն անշուշտ զարգացման ներքին աղերսներ ունի համաշխարհային գրականության նորօրյա հայտնությունների հետ, ինչպես ասում են, Արցախյան պոեզիան չի տապակվում սեփական յուղի մեջ։ Ազատամարտը Արցախյան պոեզիային նոր ռիթմեր հաղորդեց։ Արցախյան հիմնահարցը հստակ պահանջներ առաջադրեց գրողներին։ Տեղն է հիշելու Սևակի հանրահայտ միտքը, խնդիրն է ստեղծում իր գրողին։ Իսկ հա Սիլվա Կապուտիկյանը երևույթին մոտենում է մեկ այլ տեսանկյունով, ներկայացնելով պատմության դժվարին քարուղիներում ձևավորված հայ գրողի նկարագիրը։ Խոսքս ուզում եմ սկսել Եվգենի Եվտուշենկոյի հրապարակախոսական հոդվածներից մեկում վերջին տարիներս հաճախակի հիշվող այսպիսի մի արտահայտությամբ. Պոետը Ռուսաստանում միայն պոետ չէ։ Ես կասեի, որ հայ բանաստեղծը կրկնապես ավելին է, եւ այսօրվա առիթով ուզում եմ ընդգծել. Ղարաբաղի բանաստեղծը Եռակի բանաստեղծ է, շատ ավելին է, քան բանաստեղծը։ Իդեպ նշենք, որ Արցախյան պոեզիա ձևակերպումը ամենևին էլ միտում չունի այն տարանջատելու մայր գրականությունից։ Խնդիրն այստեղ սահմանային տարանջատումներ գծագրելու մեջ չէ, այլ միտված է Արցախյան գրականության վերլուծությանը, որպես տվյալ տարածքում կայացող պատմական երևույթների արձանագրողի։ Արցախում ստեղծվող պոեզիային իր հոդվածներից մեկում անդրադարձել է նաև գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը։ Արցախյան հերոսամարտը այդ առումով իր հաղթական ու ողբերգական դրվագներով դիեզերական իրադարձություն է Վարդան Հակոբյանի ընկալումներում, որ մղում է էպիկական ուժի ընդհանրացումների, իսկ Արցախը սոսկ ծննդավայր չէ նրա համար, այլ գոյաբանական կենսատարածք, որը եւ առարկայական է դարձնում դիեզերական շարժումների էգզիստենցիալ սարսափների զգացողությունը եւ բացառիկության հպարտություն շնորհում թեկուզ եւ խորքում կրկին դրամատիկ շեշտադրումներով։ Իսկ Մայակովսկին կամ Ուիթմենը, որտեղից իմանան, թե ինչ երանություն է չճանաչված երկրի քաղաքացի եւ առավել եւս բանաստեղծ լինելը։ Հիրավի, սա մի ձևակերպում է, որ վերաբերում է Արցախում ստեղծագործող բոլոր գրողներին։ Ընդհանրապես Պետք է ասել, որ պատերազմական թեմատիկայի նկատմամբ ոչ միայն մեր, այլև համաշխարհային իրականության մեջ հետաքրքրությունը մեծ է, եւ պատճառներն իհարկե շատ են։ Դրանցից մեկը անշուշտ բացատրվում է կյանքի ու մահվան սահմանագծում, էքստրեմալ պայմաններում, ինչպես ասում են, ծավալված անզիջում պայքարով, ավելի վառ արտահայտված մարդկային հատկանիշների, բնավորության գծերի, նպատակադրումների գործոնով գործողությունների տակ ու բուրըն ընթացքով, որոնք եւ չեն կարող իրենց արտացոլումը չգտնել գրական գործերում։ Եվ գրականությունն իր մեջ ավելի շատ պատմություն է գրում, քան ինքը պատմությունը։ Անդրադառնալով Արցախյան ազատագրական պայքարին իր չսկսված եւ չավարտված պատերազմը գրքում գրականագետ Վարդան Դևրիկյանը գրում է. Արցախում մղվող ներկա դաշան պատերազմի ընթացքում եւս ժողովուրդը ոչ միայն ծնեց իրենց նահատակությանն ընթരാճ գնացող հերոսների, այլև նրանց նվիրեց սրտի իր խոսքը, որն անկեղծ պորտկումով է հնչում երկրամասի գրեթե բոլոր բնակավայրերում։ Հանրահայտ է, որ ազգային ազատագրական շարժումը խորթային բռնապետության մեջ սկսվեց Արցախից եւ միանգամից միջազգային արձագանք գտավ ամբողջ մոլորակում։ Մի կարևոր հանգամանք եւս Ազատամարտի Արցախյան պոեզիան հարուստ է նաև գործերով, որոնց հեղինակները համաշխարհային գրականության մեջ արդեն հայտնի դեմքեր են։ Հարցին յուրովի է անդրադարձել բանաստեղծ Ալեն Գինզբերգն իր հրեշտակային սևանցքեր բանաստեղծության մեջ։ Հրեշտակային քաղաքը նայում է սևանցքերի միջով։ Նայիր ներքև երկրին եւ տես հրկիզված Լեռնային Ղարաբաղը ինչքան դեռ կտեվի թողնելը ցավի։ Գինզբերգի այս տողերը ներքին աղերսներ ունեն Օսիպ Մանդելշտամի Ֆայտոնչին բանաստեղծության հետ, որտեղ սակայն ոչ թե ավերված քաղաքը սև անցքերի միջով է նայում աշխարհին, այլ ակնախորոչներով։ Եթե Գինզբերգն ակնարկում է այսօրվա, ապա Մանդելշտամն անցյալ դարի 30-ական թվականների ավերների ու սարսափների մասին է խոսում, որոնց հեղինակը նույն թուրքերն են։ Ես Ղարաբաղն եմ հիշում լեռնային, Գազանաբարո Շուշի քաղաք, ուր ճաշակել եմ սարսափներ մահի, հոգուս խռովքին համանվակ։ 40000 մերյալ լուսամուտ, ակնախորոչներ անթիվ անverջ։ Դարը տկնանքի բոժոժը հմուտ թաղված է այնտեղ լեռների մեջ։ Իհարկե, Անհատականացված խոսքի, մոտեցումների ու պատկերավորման միջոցների համալիր դիտարկումը գեղարվեստական տարբեր հնարավորությունների ու գաղափարական լուծումների բազմազանության արկայությունը մեզ հնարավորություն են տալիս ավելի հստակ գծերով ներկայացնել այն կարևոր առանձնահատկություններից մեկը, գուցեև ամենագլխավորը, որն ունի Արցախում ստեղծվող պոեզիան։ Դա պոետական խոսքի, որպես գեղարվեստական երևույթի հավաստիության խնդիրն է, որն առաջին հերթին բացատրվում է նրանով, որ հեղինակը մասնակիցն է ազատամարտին կամ ականատեսը հանգամանք, որ պոեզիայի մեջ անմիջականության եւ խոսքի համուրճականության ապահովման լավագույն միջոցներից է։ Այս զուգահեռի վրա իհայտ է գալիս եւ ազգային ցավի տակ զգացողությունը։